Shichayon van David, wat hy tot eer van die Heere gesing het, weens die woorde van Kus, die Benjamiet. Heere my God, by u skuil ek, verlos my van al my vervolgers en red my, so dat hy nie soos een leeuw my verskeer en wegruk, sonder dat iemand red nie. Heere my God, as ek dit gedoen het, as daar onrecht in my hande is, as ek hom kwaad aangedoen het, wat in vrede met my geleef het, ja, ja, Ek het hom gered wat my sonder oorsaak vyandig was. Mag die vyand my dan vervolg en inhaal en my lewe teen die grond vertrap en my eer in die stof laat woon. Sela staan op Here in u toren verhef u teen die grimmigheid van my teestanders en ontwaak vir my u wat die reg beveel het en laat die vergadering van die volke u omring keer dan bo hulle terug in die hoogte Die Here oordeel die volke. Doen aan my reg, Here, na my geregtigheid en na my onskuld wat by my is. Laat tog die boosheid van die goddelose mense 'n einde neem. Maar bevestig u die regverdige, ja, u wat harte en niere toets oor regverdige God. My skuld is by God wat die opregtes van hart verlos. My God is 'n regverdige regter en 'n God wat elke dag toornig is. As hy hom nie bekeer nie, maak hy sy swaard skerp. Hy span sy boog en mik daarmee en berei vir hom dodelike werktuie. Hy maak sy pile brandende wapens. Kyk, hy is in barensvee van onreg en is swanger van moeite. Hy baar leuns. Hy het 'n kuil gegrawe en dit uitgehol, maar hy het geval in die vangkuil wat hy gemaak het. Die onheil wat hy gestig het, keer op sy hoof terug en sy geweld kom op sy skedel neer. Ek wil die Here loof na sy geregtigheid en in die naam van die Here, die Allerhoogste, Psalm sing.